Hijretiň hem iki görnüşi bar. Birinji görnüşi ýer-ýurda degişli. Ýagny ýer-ýurda degişli diýemizde näme diýýäs? Bil huruji wen intikal min ardil kufri ila ardil islam. Ýere degişli hijret diýdigimizden näme kast etýäs? Käfir ýurduny, küfür edilýän ýurduny taşlap, o taýdan göçüp, yslam ýurduna göçmeklik ýa-da nim günäsi, günäsi, fitnesi köp ýurdy taşlap, Günä, fitne az ýurda geçmeklik. Nämäni talap edip? Talaban lis-salamati fin-nefsi wed-din. Nebsiňi we diniňi goramaklyk üçin. Emma küfür ýurtlarynda, zulum, fitne, günä köp edilýän ýurtlarda adam öz janyna, malyna, dinine arkaýyn bolubilmeýär. Sen näme, janyňy, diniňi goramaklyk üçin hökmany suratda küfür ýurdundan geçip, Näme, iman ýurduna, yslam ýurduna geçmeli. Günäsi köp ýurdy taşlap, fitnesi köp ýurt taşlap, fitnesi az ýurda geçmeli. Kastyň, niýetiň näme? Janyňy, diniňi goramak bolmaly. Ikinji görnüşi günäni we günäleri taşlamaklyk. Ikinji görnüşi göçmeklik hijret dällanim, günäni, günä etýän adamlar taşlamak. Şoňa da näme? Hijran Al ma'siýe ýa hijranul näme kuffar diýilýär. Mysal üçin biz yslam jemgyýetinde ýaşap ýörüs içimizde günä etýän adamlar bar, günäler bar. Şulary taşlamaklygam hijretiň näme ikinji görnüşine girýär. Emma ýaňky birinji görnüşi ýurt taşlamaklyk hijreti, käfir ýurduny taşlap yslam ýurduna geçmeklik hijreti. Günäsi, fitnesi köp ýurdy taşlap, näme günäň fitnäň az edilýän ýurduna geçmeklik. Küfür ýurduny, günä ýurduny taşlap, yslam ýurduna, günä az edilýän ýurduna hijret etmekligi Allatagala näme? Parz etdi. Şu ybadat parz. We Özem ençeme aýatlarda näme? Gyzyklandyrdy. Hijret ediň diýdi. Hijret etmeklige gyzyklandyrdy. Alla üçin küfür ýurduny taşlap, yslam ýurduna, Yslam ýurduna, tagadyny Allaň isleýşi ýalak edibiljek ýurduna hijret etse, Ýejid fil ardy muragamen, Ýeriň ýüzünde taşlan ýurdundan gowy ýurt tapar diýýär. Şübhesiz Alla diýip taşlanan zadyň ýerine Alla öwezini berýär. Şonuň üçin bir hadysda gelýär, Men taraka lillahi awwazahullah, Kim Alla üçin bir zady terk etse, Alla onuň öwezini dolar diýýär. Ýani ondan has gowusyny berer diýýär. Ve men yuhacir fi sebilillah. Kim Allahyň ýolunda hijret etse, yecid fil ardi muragamen kesiran diýýär. Ýeriň ýüzünde taşlan ýurdundan kän-kän gowy ýurtlar tapar diýýär. Ve sa'aten üstesine-de bolelinlik tapar diýýär. Sa'a rysk, bol rysk tapar diýýär. Görýäňmi, ryskyň çeşmeleri bar, esbaplary bar. Hijret etmekligem Yrskyň artmaklygynyň bir sebäbi eken. Ýöne biz hijret edemizde, niýetimiz baýamak üçin hijret etmeli däl. Niýetimiz ybadat bilen baýamak üçin niýet etmeli. Ýöne şu niýet bilen çyksaň, Allatagala saňa peşgeş, artykmaç näme? Ybadatyňy baý edişi ýalyk, dünýäňem seň Allatagala açýar. Dünýäňem seni baýatýar.